Իրավիճակը Ղարաբաղ-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում։ Արցախի նախագահ Համատաղի Սավանի բնակիչների հետ քննարկել է համանքի խնդիրները եւ դրանց լուծման ուղիները։ ԼՂՀ ազգային ժողովում կայացել է արտադրական ենթակառուցվածքների եւ ֆինանսա-բյուջետային ու տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը։ Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը եղել է ռազմարտյունաբերության համալիրի մի շարք ձեռնարկություններում։ ԱՄՆ պետքարտուղարը կմասնակցի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը։ Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարի պաշտոնում առաջին անգամ ընտրվել է կին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Մայիսի 13-ին ժամը 17-ից սկսած Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի ողջ երկարությամբ հակառակորդը սկսել է տարբեր դրամաչափի ականանետներից արկակոծման ենթարկել պաշտպանության բանակի մարտական հենակետերը։ Հատկապես ինտենսիվ կրակոցներ են արցանագրվել առաջնային գծի հյուսիսարևելյան Մարտակերտ եւ հյուսիսային Թալիշ ուղություններում, որոնց ընթացքում հակառակորդը 82 մմ-անոց mm ականանետներից արցակել է 116 արկ։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից հատկանշական է, որ հակառակորդը իր սովորության համաձայն շտապել է շփման գծում իրադրությունն ապակայունացնելու իր քայլերը Բարթել Ղարաբաղյան կողմի վրա, ինչը իրականությանը չի համապատասխանում։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի հիմնականում պահպանում են կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը եւ պատասխանատվողությունների դիմում միայն խիստ անհրաժեշտության դեպքում, թիրախ ընտրելով բացառապես հակառակորդի կրակակետերը։ Նույն աղբյուրի համաձայն մայիսի 13-ի կեսօրից հետո Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում ստեղծված լարվածությունը պահպանվել է նաև մայիսի լույս 14-ի գիշերը։ Հակառակորդը շարունակել է խախտել կրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը, կիրառելով 60-82 մմ-անոց mm ականանետներ, հան 17 ու RPG 7 տիպի նռնականետներ եւ զուգ 23 տիպի զենիթային կայանք հակառակորդի կողմից կրակի դադարեցման պայմանավորվածության խախտման արդյունքում Պաշտպանության բանակի հյուսիսային ուղությամբ տեղակայված զորամասերից մեկի պահպանության տեղամասում հրազենային ցանր վիրավորում է ստացել զինծառայող 1995 թվականին ծնված Հովանես Էդվարդի Պողոսյանը։ Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերի կողմից ձեռնարկված պատասխան գործողությունների արդյունքում հակառակորդի ակտիվությունը ճնշվել է։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը մայիսի 13-ին այցելել է Մարտակերտի շրջանի Մատաղի Սավան եւ հանդիպել համայնքի բնակիչների հետ։ Քննարկվել են ավանում արկա խնդիրները, դրանց լուծման ուղիները։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել ապրիլի 2-ից 5-ը հակառակորդի կողմից անձազերծված լայնազավալ պատերազմական գործողությունների հետևանքով Մատաղիսին հասցված վնասների վերացմանը։ Բակո Սահակյանն ընդգծել է, որ պետությունն ըստ ամենայնի աջակցելու է Ավանին եւ նրա բնակիչներին, կարևորելով վերջիներիս հաստատակամությունն ապրել եւ արարել հայրենի հողում։ Երկրի ղեկավարը կոնկրետ հանձնարարականներ է տվել քննարկված հարցերի պատշաճ լուծման ուղղությամբ։ Մատաղիսիները դրական են արձագանքել երկրի ղեկավարի առաջարկին վերադառնալ հայրենի բնակավայր։ Հանդիպանը մասնակից կանայք հաստատակամ են իրենց վճռում, Ամուսինները կպաշտպանեն սահմանը, իսկ իրենք թիկունքը։ Մենք ապրում ենք Մադաղիսում առաջնագծում, միշտ մնալու ենք այստեղ։ Տեղ չունենք գնալու։ Մեր հողը սա է, մեր ընտանիքը սա է, մեր տունը սա է, մենք պետք է պահենք։ Ես էլ եմ ստեղ, իմ տղաս էլ աստեղ, երկուսս էլ զինծառայող ենք։ Ու ստեղից էլ դուրս չենք գալու, միշտ մնալու ենք ստեղ։ Վիճակը հիմա շատ լավ է, մենք միշտ էլ ուժեղ ենք, ուժեղ էլ կմնանք։ Ես էլ եմ ծառայում տղասելա բանվոր ծառայող։ Ես վճելտիս եմ եկել, միշտ էլ մնացել եմ Մադաղեսում, գնում եմ պոստ գալիս։ Այնքան ուրախ եմ աշխարհի խաղաղություն։ Ես էլ ոչ վերջ ծառայելու եմ, բայնի թոշակել գնալու եմ։ Շնորհակալ ենք վար լոխենը մերդումում ով է նկացած, դե պետք կնալի տեղ օնենք ոչ, առաջում կյական, շտուտյաս եմ, ոչ մի տեղ էլ կյական չում, էնում ստեղ պրծավ, ներրունում ան ես ստեղ ընպահում, դուք էլ ընդեղ ամերդալում պեից։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Մայիսի 13-ին տեղի է ունեցել ԼՂՀ ազգային ժողովի արտադրության եւ արտադրական ենթակառուցվածքների եւ ֆինանսա-բյուջետային ու տնտեսական կառավարման հարցերի մշտական հանձնաժողովների համատեղ նիստը, որը վարում էին գլխադասային հանձնաժողովների նախագահներ Արպատ Ավանեսյանը եւ Ռուսլան Իսրայելյանը։ ԼՂ ազգային ժողովի մամլոցարայության հաղորդմամբ ԼՂ 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարման ոլորտային հաշվետվություններ են ներկայացրել գյուղատնտեսության, քաղաքաշինության, էկոնոմիկայի, բնապահպանության բնագավառների, ինչպես նաև անշարժ գույքի պետական կադաստրի, տնտեսական մրցակցության հանձնաժողովի ու Արցախում գործող ներդրումային եւ արտադրական հիմնադրամների պատասխանատուները։ Համատեղ քննարկմանը ներկային ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը եւ կառավարության անդամներ։ ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարության 2015 թվականի բյուջեի կատարողականը ներկայացրել է քաղաքաշինության նախարար Կարեն Շահրամանյանը։ Էկոնոմիկայի նախարարության բյուջեի կատարողականի մասին հաշվետվությամբ հանդես է եկել էկոնոմիկայի նախարար Անդրանիկ Խաչատրյանը։ Գյուղնախարար Արամ Մխոյանն էլ ներկայացրել է Հանրապետության գյուղատնտեսության բնագավառին 2015 թվականին պետական բյուջեից հատկացված միջոցների կատարողականի մասին հաշվետվությունը։ Գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի 2015 թվականի կատարողականի մասին հաշվետվությամբ է հանդես եկել հիմնադրամի նախագահ Աշոտ Բախշյանը։ Համատեղ նիստի քննարկումներին ազգային ժողովի падգամավորները զեկուցողներին առաջադրել են հաշվետվություններին վերաբերող հարցեր եւ ստացել համապատասխան բարձավանումներ։ Հադրութի շրջանի համայնքների ղեկավարների մասնակցությամբ շրջվարչակազմի ղեկավար Վալերի Գևորգյանն անցկացրել աշխատանքային խորհրդակցություն։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում մեր արտասթիկային թղթակից Էդուարդ Դավթյանը։ Խորհրդակցության ընթացքում քննարկվել են շրջանի համայնքներում դերող սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը եւ մի շարք ծրագրերի առանձնապես ջոհանդեսան առնչվող գառնանցանի եւ բերքահավաքի հետ կապված հարցերը։ Այս տարվա բերքահավաքը շատ դժվար է լինելու հաշվառնելով այն հանգամանքը, որ ստացված իրավիճակից ելած մեխանիզատորների եւ օգտագործողների մի մասը մտնում է համանախագծում զինվորի կողքին։ Վալեր Գեոքյան նշել է, որ ջոատնտեսական աշխատանքների իրականացման համար արկա է անհրաժեշտ պայմանները եւ պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակներում կառավարության կողմից շարունակվելու են արտոնությունների տրամադրումը հողամշակներին նախորդորից համայնքների ղեկավարները որ պետք է զբաղվեն գյուղատնտեսական աշխատանքներով, գառնանցան ավարտին հասցին։ Առանձնապես լուրջ ուշադրություն պետք է դարձվի ցանցերը հրդեհներից պաշտպանելու աշխատանքների վրա։ Վարչակազմի ղեկավարը հանձնարարեց համայնքների ղեկավարներին մոբիլիզացնելու ջոյ ամբողջ բնակչությանը եւ ցանկամերջ տարածքները կարժամկետում ապրել մոլախոտերից, ստեղծելու ակարդային անվտանգ գոտիներ։ Այս տարի 1 հեկտարի կորուշ չպիտի տակ նշեց վարչակազմի ղեկավարը։ Վալերի Գևորգյանը անդրադարձավ նաև համայնքային բյուջեի ծախսերի կատարման վրա։ Նա առաջարկեց, որ ծախսային մասում առաջին հերթին կարևորությունը տալ աշխատավարձերի տրամադրմանը, մնացած ծախսերը կատարել անհրաժեշտության դեպքում։ Ամփոփելով խորհրդակցության արդյունքները, վարչակազմի ղեկավարը պատասխանեց ներկաների ուզող հարցերին, որոնք հիմնականում վերաբերվում են ապրիլյան քարոզիա պատերազմին եւ նրա հետևանքների վերացմանը։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Մայիսի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանն աշխատանքային այցով եղել է ռազմարտյունաբերության համալիրի մի շարք ձեռնարկություններում, ինչպես նաև ձեռնարկություններից մեկում մասնակցել նոր արտադրամասի բացմանը։ Այցի ընթացքում ոլորտի պատասխանատուների եւ մասնագետների ուղեկցությամբ Զեյրան Ուհանյանը տեղում ցանոթացել է ձեռնարկությունների տեխնիկական հագեցվածությանը, ռազմական նշանակության արտադրատեսակների նմուշներին, դրանց պատրաստման, նորոգման ու արդիականացման աշխատանքներին։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարին ներկայացվել են ռազմարտյունաբերական ձեռնարկությունների թողարկած նոր արտադրատեսակները, առաջիկա ծրագրերն ու աշխատանքային հիմնական ուղղությունները։ Ռուսաստանը ձեռնարկում է ամեն բան լայնացավալ ռազմական հակամարտություններ թույլ չտալու համար։ Այս մասին ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Իհարկե մենք մեր կողմից կձեռնարկենք բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, որպեսզի պահպանենք ուժերի ռազմավարական հավասարակշռությունը, որը ռազմական հակամարտությունների կանխման ամենակարևոր երաշխիքն է։ Հակամարտություններն իրենց հետևանքներով անխոս համեմատելի չեն այն թեժ կետերի հակամարտությունների հետ, որոնց մասին մենք գիտենք, Ահա դա մենք չենք կարող եւ չպետք է թույլ տանք, ասել է Պուտինը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Ջոն Քերրին համաշխարհային շրջայցի ժամանակ կքննարկի նաև Լեռնային Ղարաբաղի իրադրությունը։ Այս մասին մայիսի 13-ին հաղորդել է պետքարտուղարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ջոն Կիրբին։ Մայիսի 16-ից 17-ին Քերին կլինի Վիեննայում։ Այստեղ նա կմասնակցի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հարցով Հայաստանի եւ Ադրբեջանի նախագահներ Սերժ Սարգսյանի եւ Իլհամ Ալիևի հանդիպմանը։ Հռոմի Սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապի Հայաստանի Հանրապետություն այցը կմեկնարկի սույն թվականի հունիսի 24-ին։ Այցի շրջանակներում Երևանի Զվարթնոց միջազգային օթանավակայանում տեղի կունենա պաշտոնական դիմավորման արարողություն, որից հետո Սրբազան քահանայապետը կմեկնի Մայրաթոր Սուրբ Էշմիածին, Մայր տաճարում տեղի կունենա Բարիգալստյան հրաշափարի արարողությունը։ Նույն օրը երեկոյան Սրբազան քահանայապետը Հայաստանի Հանրապետության նախագահի նստավայրում հանդիպում կունենա նախագահ Սերժ Սարգսյանի, ապա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, հասարակության եւ դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների հետ։ Հունիսի 25-ի առավոտյան Սրբազան քահանայապետը կայցելի Ծիծեռնակաբերդ հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր եւ թանգարան։ Հռոմի Պապ Ֆրանցիսկոսն այնուհետև ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ կմեկնի Գյումրի, որտեղ Սուրբ եւ անմահ պատարակ կմատուցվի Վարդանանց հրապարակում։ Հռոմի Սրբազան քահանայապետ Ֆրանցիսկոս Պապը եւ Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսը կստորագրեն համատեղ հայտարարություն։ Հովվապետերը նաեւ աղոտ կմատուցեն Խորվիրապի վանքում։ Հռոմի Պապը Հայաստանում կանցկացնի 3 օր։ Արցախի հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը պաշտպանի աշխատակազմի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ այցելել է Մարտակերտի շրջանի Մատաղիս եւ Թալիշ գյուղերը։ Այցի ընթացքում պաշտպանը ցանոթացել է ադրբեջանական զինված ուժերի հրետակոծությունների հետևանքներին, մասնավորապես քաղաքացիական օբյեկտներին հասցված վնասներին։ Ըստ Մելիքյանի, թեմատաղիս եւ թեթալիշ գյուղերում թիրախավորված հրետակոծությանը ենթարկվել գյուղերի դպրոցները։ Պաշտպանի եւ աշխատակազմի ներկայացուցիչները հանդիպել են նաեւ տեղի բնակիչներին, ովքեր արտահայտել են իրենց խիստ մտահոգությունը ադրբեջանական զինված ուժերի նախահարձակ գործողությունների վերաբերյալ։ Ադրբեջանական զինուժի կողմից արկակոծության հետևանքով Մարտունու շրջանի ներքին Ջարդար համայնքում բեկորային վիրավորում ստացած 12-ամյա Վարդան Անդրեասյանն ապակինման փուլում է։ Այս մասին նշել է Ստեփանագերտի Արևիկ մանկական բուժմիավորման գործադիր տնօրեն գլխավոր բժիշկ Մեսրոպ Մարկարյանը եւ հավելել, որ Վարդանի առողջական վիճակը բավարար է։ Հենակների օգնությամբ ազատ քայլում է երկուշաբթի Վարդանը դուրս կգրվի, ասել է գլխավոր բժիշկը։ Լսելով ապրիլյան քարորյա պատերազմի մասին, որպես հայ մարդիկ շատ անհանգստացան ու փորձեցին համախմբվել ու աջակցել Արցախին։ Այս մասին ասել է Վիվա Վրաչի Վալանտյորի Արմենիի բարեգործական կազմակերպության նախաձեռնողներից Մոսկվա բնակ Նարինե Դավթյանը, ով այս օրերին գտնվում է Ստեփանակերտում։ Ամեն օր այս կազմակերպությունների անդամներով առանձին հավաքվում եւ քննարկում էինք, թե ինչպիսի օգնություն ցուցաբերենք, որպեսզի օգտակար լինի մեր օժանդակությունը։ Այդ քննարկումներին մասնակցում էին Մոսկվայում գործող հույսի ցուցակ եւ Viva բարեգործական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները, ասել է Նարինե Դավթյանը։ Նրա խոսքով, քանի որ կազմակերպության անդամները բժշկական ուղղվածություն ունեն, խորհրդակցելով Արցախի բժշկական կենտրոնների ղեկավարների հետ ցուցաբերել են բժշկական օգնություն։ Գազམ་ակերպությունը մոտ 40000 ամերիկյան դոլարի նվիրատվություն է կատարել, որով Արցախի համար ձեռք են բերվել ՈՒԱԶՄԱԿ-նիշի 1 շտապօգնության մեքենա եւ տարբեր տեսակի թանկարժեք դեղորայքներ եւ բժշկական սարքավորումներ, ասել է Նարինե Դավթյանը, ավելացնելով, որ այս բարեգործությունը շարունակական բնույթ է ունենալու։ Նրա խոսքով բացի նշվածից իր մի քանի մոսկվահայ ընկերների հետ 24000 ամերիկյան դոլար են փոխանցել ԼՂՀ կառավարության կողմից բացված հատուկ հաշվեհամարին։ Մարզասերների համար Ուկրաինայի Լվով քաղաքում մայիսի 12-ից 15-ն ընթացող Եվրոպայի Քունգֆուի առաջնության ժամանակ աղմկահարույց միջադեպ է տեղի ունեցել։ Նշված առաջնության մասնակցում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի Քունգֆուի ֆեդերացիաների հավաքականները։ Հայ մարզիկներից Աշոտ Հարությունյանը մենամարտել է ադրբեջանցի մարզիկի հետ ու պարտության մատնել նրան։ Մեկ այլ մենամարտում եւս մրցակիցները եղել են հայ եւ ադրբեջանցի մարզիկները։ Այս մրցավայքարի վերջում եւս երբ ակնհայտ էր Արցախցի մարզիկ Դավիթ Պետրոսյանի հաղթանակը, ադրբեջանի թիմի մարտավկան փորձում է հարվածել մեր մարզիկին։ Սադրանքի միանում է նաեւ ադրբեջանցի մարզիկը, որը ռինգի մեջ թիկունքից հարվածում է Դավիթ Պետրոսյանին։ Այնուհետև ադրբեջանական թիմի մարզիչներն ու մարզիկները մահակներով հարձակվում են մեր հավաքականի անդամների վրա վրա։ Տպավորություն էր, թե նախապես ծրագրված է եղել այցադրանքը ու դրա համար են ազերիններն իրենց հետ դահլիճ բերել մահակներ։ Հիստերիայի մատնված ադրբեջանցիները նույնիսկ արվածել են Եվրոպայի քունգ-ֆուի ֆեդերացիայի նախագահ Նիկոլայ Մատուլովսկուն, ով փորձել է մարմնով փակել Արցախցի 12-ամյա մարզիկին։ Ստեղծված իրարանցմանն ու ծեծ կրտուքին միջամտել են ոստիկանության աշխատակիցները եւ սաստել անկարգություն հրահարած ադրբեջանցիներին։ Նման անվայել պահվածքի համար ադրբեջանական թիմը նկատողություն է ստացել ու voraqazrկվել։ Մինչ հայ մարզիկները մրցագորգի վրա արժանավայել հաղթանակ են տանում հակառակորդի նկատմամբ, ադրբեջանցի մարզիկներն ու մարզիչները Եվրոպայի մեջ ու Եվրոպայի աչքի առաջ իրենց գրեհիկ պահվածքով վարկաբեկում են մարզական աշխարհի հեղինակությունը եւ անցկացվող առաջնությունը։ Իդեպ Արցախցի մարզիկը ապրիլյան պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական 5 տանկ եւ 1 ՀՄՄ խոցած ժամկետային զինծառայող Մարատ Պետրոսյանի եղբայրն է։ Ֆուտբոլի միջազգային ֆեդերացիայի գլխավոր քարտուղարը ընտրվել Սենեգալցի Ֆաթմա Սամբա Դիուֆ Սամուրան։ FIFA-ի պատմության մեջ առաջին անգամ է այս պաշտոնու ընտրվում կին։ Ֆաթման ապագայից է նա, անցյալից չէ, մենք հավատում ենք սերերի հավասարությանը, նա թարմություն կմտցնի մեր կազմակերպությունում։ Նա FIFA-ի եկել դրսից, ինչը եւս կօգնի մեզ շարժվել անհրաժեշտ ուղությամբ, ասել է FIFA-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն։ Եվ արդյունքի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղ հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն։ Առավելապես առանց ձեղումների եղանակ։ Երեկոյան ժամերին հնարավոր է ամպրոպ։ Վարկյանում 2-ից 7 ամպրոպի ժամանակ 15-ից 20 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 12-ից 15, ցերեկը 24-ից 27 աստիճան։ Տակություն։ լրատվական ծրագիրն ավարտվեց